Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 4-ն է, տարվա 35-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1861 թվականին ստեղծվեց Ամերիկայի համադաշնային նահանգներ պետությունը։ 1948 թվականին Շրի Լանկան հայտարարեց իրեն անկախ միացյալ թագավորությունից։ 1976-ի այսօրը Գվատեմալայում ուժեղ երկրաշարժ տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով մահացավ մոտ 23000 մարդ։ 1992 թվականին Ուգո Չավեսը Վենեսուելայում ռազմական հեղաշրջման փորձ կատարեց։ 2004 թվականին բացվեց Facebook սոցիալական ցանցը։ Ցանցը պատկանում է Մետա ընկերությանը։ Համահիմնադիրներն են Էդուարդո Սավերինը, Քրիս Հյուզը եւ Դասթին Մոսկովիցը։ Սկզբնապես նախատեսված եղել միայն Հարվարդի համասարանի ուսանողների համար, այժմ էլեկտրոնային փոստի հասցե ունեցող ցանկացած անձ կարող է գրանցվել եւ օգտվել Facebook-ից։ Ցանցը պատկանում է Մետա ընկերությանը։ Հիմնադիրը Մարկ Ցուկերբերգն է, համահիմնադիրները Էդուարդո Սավերինը, Քրիս Հյուզը եւ Դասթին Մոսկովիցը։ Սկզբնապես այն նախատեսված եղել միայն Հարվարդի համասարանի ուսանողների համար, Այժմ էլեկտրոնային փոստի հասցե ունեցող ցանկացած անձ կարող է գրանցվել եւ օգտվել Facebook-ից։ 2007 թվականի կեսերին սկսեցին կիրառվել ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ գերմաներեն տարբերակները, խթանելու համար ցանցի տարածումը այլ երկրներում, քանի որ այդ ժամանակ ցանցը հիմնականում տարածված էր միայն Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում եւ Կանադայում։ 2012 թվականի հոկտեմբերի տվյալներով Facebook-ն արդեն ուներ 1 միլիարդից ավելի ակտիվ օգտատեր։ Կայքը թարգմանված ավելի քան 70 լեզվով, այդ թվում հայերեն։ Facebook-ի հայաստանյան օգտատերերի քանակը 2017 թվականի հունվարին կազմում էր շուրջ 1 միլիոն։ Ընդհանուր առմամբ Facebook-ի լսարանի մեծ մասը երիտասարդությունն է։ Այսպես 13-ից 34 տարեկանների բաժինը կազմում է 72%, այսինքն 720 հազար։ Ըստ Facebook-ի գովազդային պլատֆորմի տվյալների, Հայաստանից օգտատերերի բաժանորդագրությունների քանակի ամենամեծ լսարաններ ունեն լրատվականները։ Ըստ Alexa.com կայքի դասակարգման, Facebook-ը ամենահաճախ այցելվող կայքն է Հայաստանում։ այսօրը ծնվել են 1865 թվականին երաշտագետ Վասիլի Ղորղանյանը, 1878 թվականին հայ գրող եւ հրապարակախոս Զապել Եսայանը։ Արձակագիր թարգմանի հրապարակախոս եւ գրականագետ ըստ Արշակ Չոպանյանի նա հայոց մեծագույն գրագիտուհի ազգային հասարակական անվանի գործիչ է։ Կինը աշխարհ չեկած մինակաճելի լալու համար, կինը եկած իր խելքը մտային բարոյական եւ ֆիզիկական հատկությունները զարգացնելու համար։ Ինքնզինքին հարգող բոլոր կիներուն իդեալը միայն հաճելի լալը պետք չէր լալ, այլ երկրից վրա գործոն բարերարտար մդառնալը։ Զապել Եսայանի խոսքերն են։ 1907 թվականի այսօրն է ծնվել հայ հիդրոտեխնիկ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Աբալցյանը։ 1923 թվականին բանաստեղծ եւ մշակութային գործիչ Արշալույս Սարոյանը։ 1981 թվականին ամերիկացի բասկետբոլիստ 2006 թվականի NBA-ի չեմպիոն Ջեյսոն Կապոնոն։ այս օրը տոնում են։ Շրի Լանկայում այսօր անկախության օրն է։ Համաշխարհային օրացույցում այսօր քաղցկեղին դեմ օրն է։ Այն հրճակել է քաղցկեղային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջազգային միությունը, նպատակ ունենալով աջակցել 2008 թվականին գրված քաղցկեղի համաշխարհային հրճակագրի նպատակներին։ Այս միջազգային օրվա նպատակն է բարձրացնել քաղցկեղի մասին իրազեկվածությունը, վերացնել ապատաղեկատվությունը, ուշադրություն դարձնել այդ հիվանդության կանխարգելմանը, հայտնաբերմանն ու բուժմանը։ Խաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա առաջնային նպատակը խաղցկեղի պատճառով առաջացած հիվանդությունների ու մահվան դեպքերի էականորեն կրճատումն է եւ առիթ է միջազգային հանրությանը միավորելու, որ เป զի վերջ տրվի խաղցկեղի պատճառով առաջացող տարապանքների անարդարությանը։ Քաղցկեղից պաշտպանության միջազգային օրը հանրությանը ցույց են տրվում քաղցկեղի դեմ պայքարում աշխարհի արչև ծառացած խնդիրները եւ կոչ արվում միության անդամ քաղաքական գործիչներին եւ կազմակերպություններին վերաբերվել քաղցկեղին որպես քաղաքական առաջնահերթություն։ Օրը նշվում է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից։ Հայտնի է, որ քաղցկեղային հիվանդությունների 43%-ի առաջացումը հնարավոր կլիներ կանխել առողջ վարկի այնպիսի նորմերի միջոցով, ինչպիսիք են ծխելու սահմանափակումը, պայքարը այս երևույթի դեմ, Ֆիզիկական ակտիվությունը հավասարակշռված առողջ սնունդը պատվաստում է լյարդի եւ արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնող վիրուսների դեմ, խուսափել արևիտակ եւ սոլարիում երկար մնալուց։ Այսօր փետրվարի 4-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 330 օր։